een andere melodie die ook uh, als een uh, samengezang gezongen kan worden. Ashreya, Ashrei Yoshvei Veitecha, Ut Yahlelucha Sela, Ashrei העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו, תהילה לדוד. ארוממך אלוהי המלך, ואברכך שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך, פעללה שמך לעולם ועת. גדול אדוני ומולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור יצבח מעשיך, וגבורתך יגידו. הדר כבוד הודך, ודברי נפלותיך עשיך, ועזוז נורותיך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זכר אף טובך יביעו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל. ורחמיו על כל מעשיו, יודוך אדוני כל מעשיך, וחסיתך יברכוך, כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו, להודיע לפני האדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו הוא, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו ואמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קוצו בעולם ועת בשר. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יא מעתה ועד עולם. הללויה.